bi hiljadu godina rahat luka malo je dal u sreći ili u tuzi ovaj život proći će i hiljadu godina rahat luka malo je dal u sreći ili u tuzi ovaj život proći će nemojte dozvoliti da vam prođe ovaj jedan trenutak, jedan moment vašeg života, jer ne znate hoćete doživjeti drugi koji dolazi posle njega, a da se ne pokajete. Moja duša žudi u džennetu tvom ima, ja kerim. Čini dobra djela i ostavi loša, Allah će ih sve u dobra pretvoriti na sudnjem danu. Nema čovjeka koji ne griješi. Nema čovjeka koji ne upada u greške koga šeita ne zavede i tako dalje, kroz njegov život. Ovaj život kratak je, mladost prođe, nestaje. Nema ni jednog čovjeka koji počni grije, pa se onda očisti, dakle abdesti i klanja i zamoli Allaha da mu oprosti, a da mu Allah neće oprosti. Kratak je, mladost prođe, nestaje, kao list kad uvehne. Zar nije vrijeme da se vjernicima srca smekšaju kad se Allah spomeni? Ja Allah, samo tebe molim ja, zači moj ja. Bismillah, alhamdulillah, wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabije ba'da, wa ba'd. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru svih svjetova, onome koji oprašta grijehe i koji prima taubu, koji prima pokajanje, od onih koji mu se iskreno vrate i pokaju. Hvala Allahu koji kada hoće da nešto bude samo kaže kun fejakun, dakle budi i biva, onom čijom milošću se Musa a.s. spasio od faraona i njegove vojske. Hvala Allahu koji se odazvao Nuhu a.s. kada je od njega zatražio pomoć protiv naroda nevjerničkog i koji je otklonio nevolju od Junusa a.s. Ejub alejselama i koji je vratio Jusufa alejselama nakon mnogo godina njegovom ocu Jakubu alejselamu. Neka je salavat i selam na posljednjeg Allahu poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je govor, dakle, o teubi, o pokajanju i prisjećanje na primjere iz kojih uzimaju i pouku primaju griješnici i koje prepoznaju starci, stari ljudi koje je život već pregazio, a također mladići i djevojke s kojima se njihova strast poigrava. Ovo će biti neki primjeri koje ćemo navesti vezano za te i pokajanje koji su bili i prošli i koji su na neki način zaboravljeni od strane ljudi, međutim zapisani su i ostali u knjigama da bi se ljudi na njih mogli vratiti i uzeti pouku iz toga. Ovo su dakle sjećanja na one koji su se vratili Allahu i pokajali. I ono što je nama danas potrebno – jeste dakle vraćanje Allahu Đelešanu u vremenima u kojima su se grijesi umnožili, u kojima je oslabilo vjerovanje i šeitan ojačao sa svojim zavođenjem ljudi. Kada vidimo kolone mladića i djevojaka kako tumaraju kroz život bez cilja i smisla, kada ljudi tragaju za srećom ali nikako da je nađu. Dakle, to je sjećanje i prisjećanje za one koji vjeruju u riječi Allaha subhanahu wa ta'ala nabbi ibadi anni anal gafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim obavijesti moje robove kaže Allah dželle šanu svom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem da sam ja onaj koji prašta i koji je milostiv i da je moja kazna bolna bolna kazna Tauba ili pokajanje je samo kako sam rekao na početku, dakle u uvodu, jedan mali dio tog sveobuhvatnog i savršenog islamskog učenja, odnosno vjere Islama, te prirodne vjere koja odgovara svakoj duši, jer je Allah Đelešanohu stvorio čovjeka i objavio mu je islam, znajući šta treba čovjeku. Dakle, objavio mu je uputu preko poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem i tauba nas vraća u život, u stvarnost, daje nam snagu, dakle, pomaže nam, pomaže nam da shvatimo smisao i cilj našega života i budi nam novu nadu, budi nam novu nadu u život i u bolje sutra. Ovo je, dakle, vijest o onima čiju taubu Allah Đelešanu je primio i čiju se taubi Allah obradovao jer poznato je iz hadisa poslanika sallallahu alaihi wasallam da se Allah Đelešanuhu raduje raduje taubi i pokajanju griješnih ljudi a kako da se ne raduje njihovoj taubi gospodar svjetova kada je rekao u jednom hadisi kuciju ja ibadi innakum tuhti'una bil lejli wan nahari وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم O robovi moji, vi griješite danju i noću, a ja sam onaj koji grijeh oprašta, pa pokajte se i vratite se i stikfar donesite i ja ću vam oprostiti. A njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, zaista Allah pruža svoju ruku noću da oprosti onima koji su griješili danju i pruža svoju ruku danju da oprosti onima koji su griješili noću i tako će ostati sve dok sunce ne izađe sa zapada. أخنيت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك أخنيت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك فرأيت كل سعادتي ورأيت Mi smo spomenuli dakle da se Allah Đelešanohu raduje taubi, odnosno vraćanju, pokajanju njegovog groba. I ne samo to, ne samo da se Allah raduje taubi, na taj način da oprosti grijehe koje je čovjek činio do tada, već čak loša dijela Allah Đelešanu zamjenjuje dobrim dijelima. Zato kaže uzvišenje u suri Furkan, illa men taba wa amila salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu gafurur rahima a onima koji se pokaju i dobra djela budu radili nakon dakle pokajanja to su oni kojima će Allah zamijeniti loša djela dobrim djelima zaista Allah se oprašta i on je milostiv u sklopu ovoga ajeta prenosi se jedna predaja dakle jedan hadis kada dođe sudnji dan Allah Đelešanohu će narediti da se dovede čovjek koji je griješio griješio prema Allahu Đelešanohu pa će narediti da mu se pokriju da se sakriju njegovi grijesi da mu se pokažu samo dobra, samo dobra djela, odnosno da mu se njegova loša djela zamijenu dobrim, dobrim djelima. Nakon toga čovjek će reći, gospodaru, kod mene samo dobra djela, ja sam griješio, gdje su mi, gdje su loša djela? Pa će mu Allah Đelešanuhu reći, ja sam ti na Dunjaluku pokrio, a danas smo ti zamijenili dobrim djelima, jer se se iskreno pokajao. Dakle, sva loša djela koja čovjek radio, bit ćemo zamljena dobrim djelima. A on će tada reći, gospodar moj, a ja sam još mnogo loših djela uradio koja ne vidim, ne vidim ovdje da su pokrivena dobrim djelima. Dakle, spominjat će još neka svoja loša djela kako bi bila zamljena dobrim, dobrim djelima koja nisu, koja nisu tu njemu izložena. Imam Buharija bilježi hadis od Hakima ibn Hizama da je rekao Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam Ja Rasulallah, o Allahov poslaniće, hoću li imati nagradu za sadaku, to jest za milostinju i za čuvanje rodbinskih veza iz predislamskog doba, dakle iz džahilijeta, prije sam primio islam. Kaže mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ti si primio islam sa svim dobrim djelima koja si uradio prije toga." Dakle, sve to ulazi, ulazi u nagradu. Subhanallah, pogledajte, Allah Đelešanu, dakle, oprašta grijehe, loša dijela zamjenjuje dobrim dijelima i dobra dijela iz džahilijeta nakon primanja Islama upisuje, upisuje njegova dobra dijela koja će čovjek naći na vagi eh, dobrih dijela na sudnjem danu. Pa šta je još ostalo? Dakle, to je dokaz da je Allah Đelešanuhu tawabur rahim, onaj koji prima taubu i koji je milostiv. Onaj čija milost je veća od svega, ali njegova milost je dakle blizu onih koji dobra djela čine, koji se Allahu iskreno pokaju, koji se vrate na pravi put. Oni koji učine grijeh i čine istikvar, dakle to nije problem. Nije problem kad čovjek upadne u grijeh. Nema čovjeka koji ne griješi. Nema čovjeka koji ne upada u greške, koga šeitan ne zavede i tako dalje, kroz njegov život. I to se dešava svakodnevno. Već je najveći problem kad čovjek griješi i navikne na grijeh i ne smatra ga velikim i neka je se zbog tog grijeha. I poznato je da je Allahova milost, kad je u pitanju oprost grijeha, pretekla njegovu srđbu i njegov oprost je pretekao njegovu kaznu. On je milostiviji prema ljudima više nego roditelji, dakle očevi i majke prema svojoj djeci. U tom smislu navešćemo primjer, navešćemo primjer odnosno hadis koje ga bilježe Buharija i Muslim. Kada je poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam završio rat sa plemenom Hevazin, nevjerničkim plemenom, dovedeni su mu djeca i žene, dakle kao ono što je bilo zarobljeno, dakle oni nisu, muslimani nikada nisu ubijali žene i djecu, dovedeni su kao zarobljenici i okupljeni su na jednom mjestu. I među njima je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ugledao jednu ženu koja je svojim pogledom, svojim srcem i dušom tražila svoje dijete. Dakle, u tom metežu općem, u toku napada, ona je izgubila svoje dijete koje je bilo malo. E, još uvijek je, uvijek je dojilo majku. Obilazila je oko te skupine, tražila dijete, međutim nije ga mogla naći. Na kraju ga je prepoznala, ugledala je svoje dijete i potpuno izgubljena, izbezumljena, potrčala prema njemu, potrčala prema njemu, uzela ga u svoje naručje, počela da, da plaći, umivala ga svojim suzama njegovo lice, otkopčala svoju košulju i stavila ga na svoje grudi da jede. Kad je to vidio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, okrenuo se prema ashabima i rekao: "Šta mislite, bili ga bacila u vatru?" Šta mislite, bili ga bacila u vatru? To jest, ako bi mi sad naložili vatru, a to se neće desiti, ali ako bi naložili vatru i naredili joj da ga baci u vatru, bili to učinila. Pa su se ashabi začudili takvom pitanju i rekli su, O Allahov poslaniće, kako da ga baci? To je plod njenog srca. Tako nam Allaha ne bi ga nikad bacila, ne bi to nikad učinila. A Muhammed a.s. reče ashabima, tako mi Allaha, Allah je milostiviji prema svome robu od ove žene prema njenom djetetu. Dakle, i zbog veličine njegovog oprosta, Allah je ponudio taubu svakome ponudio pokajanje i vrata pokajanja, vrata teube su otvorena do sudnjeg dana, bez obzira kakav grijeh čovjek počinio i koliko zgriješio Allahu Đalešanuhu, vrata teube su, kažem, otvorena do sudnjeg dana.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 I kada bi podijelio svoje grijehe svim stanovnicima zemlje, dosta bi bilo da ih upropasti. Ima li za njega taube? Ima li za njega nade? Poslanik sallallahu alaihi ve sellem je shvatio da on govori o sebi, dakle da se radi o njemu, pa ga pita, a jesi li ti primio islam? A onda on odgovori, što se mene tiče o Allahu poslaniče, ja svjedočim da nema Boga osim Allaha i da si ti njegov poslanik. Kaže mu poslanik sa veselem nakon toga, čini dobra djela i ostavi loša, Allah će ih sve u dobra pretvoriti na sudnjem danu. Ovaj čovjek je toliko se obradovao tim riječima, pa je u čudu upitao, ja Rasulallah, zar sav moj razvrat i sve grijehe koje sam počinio? Kaže poslanik sa veselem, da. I onda je ovaj otišao, i od radosti stalno uzvikivao dok nije zamakao, dok nije otišao Allahu Akbar, Allahu Akbar, dakle izgovarao je tiriš dok se nije udaljio. Ovaj hadis bilježi Taberani Bezzar, a ima Munziri kaže da mu je sened dobar, dakle da mu je lanas prenoslaca dobar. Zatim, navešćemo još jedan primjer koji navodi Imam Ibn Kudame u svojoj knjizi o pokajnicima onima koji se vratili Allahu Đelešanu iskreno se pokajali. Slučaj Musa alaihi selama, i Izraelčana. Naime, spominje se u ovoj predaji da je u vrijeme Musa i Selama zavladala suša. I Musa i Selam je izašao sa 70.000 Izraelčana, odnosno židova, da moli Allaha Đelešanu za kišu. I prvi put je Musa i Selam uputio Allahu dovu, ali Allah nije spustio kišu. A mi znamo da Allahu uslišava dove svojih poslanika. I Allah Đelešanu mu je odgovorio da među tom skupinom ljudi postoji čovjek koji je griješio Allahu u 40 godina. 40 godina i zbog njega, dakle uporno čini grijehe, i zbog njega Allah neće spusti kišu. Onda je Musa a.s. upozorio ljude i dozivao tog griješnika da izađe, da se pokaže, da napusti tu skupinu kako bi ponovo molili Allaha za kišu pa da im spusti kišu. Taj čovjek znajući o kome se radi, je tada tiho u sebi zamolio svoga gospodara, zamolio Allaha Đalešanu da ga ne ponizi pred tolikom skupinom ljudi, da mu oprosti grijehe i on mu se iskreno kaje i vraća. I nakon toga kiša je pala. Kiša je pala. Pa se Musa selam začudio i onda uputio dovu Allahu kaže ja rab, ja sam ti uputio dovu i nisi spustio kišu zbog griješnika koji je među nama, a on nije izašao, nije se pokazao, a kiša je pala. Pa mu je Allah odgovorio, o Musa, ja sam upravo zbog njega spustio kišu. Jer se on ovog trenutka iskreno pokajao i vratio istini. Pa Musa a.s. moli Allaha da mu ga pokaži. Kaj gospodaru pokaži mi tog čovjeka. Kaže mu Allah Đalešanhu, o Musa, ja ga nisam htio osramotit dok je griješio prema meni pa kako da ga osramotim sad kad mi se iskreno vrati? Sa stjenama, s planinama, zaobite gospodaru, sa pticama, Vidjeli smo dakle kako je Allah Đelešanu oprostio čovjeku iz Musa ovog naroda i šta se desilo sa njima, kako da ne, kada je Allah Đelešanu objavio أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم Reci, o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahu milost. zaista Allah sve grijehe oprašta. Zaista je on onaj koji oprašta i koji je, koji je milostiv. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala nakon iskrene taube, nakon iskrenog pokajanja, oprašta sve grijehe. A imam tirmizi, bilježi, hadisi kudsi, u kojem kaže Allah djelašanuhu, Jebne Adam, لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة O sine Ademu ili o čovječe, kada bi tvoji grijesi dostigli do nebesa, a zatim zatražio oprost od mene, ja bi ti ih oprostio. O čovječe, kada bi mi došao sa grijesima kolika je zemlja, dakle sa zemljom koja je ispunjena grijesima, a zatim me sreo na sudnjem danu, a nisi mi druga pripisivao, nisi mi čirik činio, ja bi ti došao sa isto toliko oprosta. Dakle, od Allahove milosti je to da gleda roba kako griješi, ali odgađa kaznu. Pogledajte kolika je Allahova milost neizmjerna mi smo njegovi robovi, njegova stvorenja. On nas je stvorio, njemu ćemo se vratiti, svi u nas vrt čeka, ali Allah Đelešanhu odgađa čovjeku kaznu, iako je ogreza u grijehu, ili ga na neki način iskuša, da li bolešću, e, neimaštinom ili drugim iskušenjima, samo da bi se vratio i zakucao na vrata teube, moleći Allaha da mu oprosti grijehe, a ko će drugi oprostiti grijehe ako neće Allah subhanahu wa ta'ala. U tom smislu i u tom pogledu, ispričat ćemo još jednu vrlo interesantnu priču koja će nas sigurno postaći na razmišljanje. Istinitu priču o jednom velikom islamskom učenjaku. Naime, ova priča ili ovaj događaj se desio u Medini, u mesčidu Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Mesčid je bio ispunjen do posljednjeg mjesta. Ljudi su čekali, čekali su šeha, čekali su alima i svog učitelja da slušaju njegovo predavanje. Međutim, on je taj dan malo zakasnio, neuobičajeno. Nakon toga se pojavio, sjeo je na svoje mjesto, oborio glavu nekoliko trenutaka, razmišljajući, a onda podigao glavu i rekao Draga moja djeco, naime on se svim svojim učenicima tako obraćao bez obzira koliko su imali godina, ja sam vam dugo godina govorio o islamu, o islamskim propisima, o šerijatu, o islamskom vjerovanju i tako dalje, danas ću vam međutim govoriti nešto drugo. Danas ću vam govoriti o učitelju koji sjedi pred vama. Dakle, spomenut ću vam moj slučaj kako sam ja došao do ovog stepena i do ovoga na čemu sam sada. Pa je nastavio. Kaže, ja sam bio u Bagdadu, dakle živio sam u Iraku, u Bagdadu, I bio sam vođa drumskih razbojnika. Pio sam alkohol. Krao sam. Činio sam najveće grijehe. Bio sam grubog srca. Čovjek koji je ogrezao grijehu. Niko me nije volio, a niti je bilo čovjeka kojeg sam ja poštivao i uvažavao. Jednoga dana, dok sam lutao ulicama Bagdada, vidio sam jedan čudan prizor – Naime, jedan bogati trgovac kojeg sam poznavao, obukao je svileni ogrtač i stavio veliki zlatni prsten na svoj prst, na svoju ruku. Išao je ulicom oholo i gordo, a za njim je išao preklinjući ga i ponekad bi stani ispred njega, pa ga klečeći preklinji i moli i plači jedan siroma u poderanoj odjeći i govorio mu je, vrati mi molim te, vrati mi molim te mojih sedam dirhema, jer ako mi ne vratiš, moje kćerkice će umrijeti od gladi, neću imati zašto kupiti večeru. To me je pogodilo, to me je dirnulo, taj prizor, pa sam prišao i rekao ovom bogatašu, zašto vrijeđaš čovjeka, zašto ga maltretiraš, u čemu je problem? Rekao mi je, tebe se to ne tiče, to nije tvoj problem, Nemoj misliti da je ovo dobar čovjek zato što plaće i kuka na ovakav način. Ja sam mu davno posudio sedam dirhema, međutim on mi nikad nije vraćao, bježao je, skrivao se samo da mi ne vrati. Danas sam ga ja uhvatio i uzeo svojih sedam dirhema. Rekao sam, subhanallah, sedam dirhema. Sedam dirhema, a ti imaš toliko bogatstvo. Toliko ti bogatstvo Allah Đelešanohu podario, i ti od tog siromaha koji ne ima ništa više osim tih sedam dirhema uzimaš. Uzimaš to. Vrati mu to, rekao sam. On je odbio, a ja sam ga onda udario tako jako da sam osjetio da mu se nos pomjerio sa mjesta. Onda sam stavio svoju ruku u njegov džep, izvadio sedam dirhima i dao je ovom siromahu. Sa pomu pomoru rukama te gospodarum sa Gospodaru Allah ya Allah rekao sam, idi. Kad je krenuo, rekao sam mu, ne zaboravi kad kupiš večeru svojim djevojčicama, svojim čerkama, ne zaboravi im reći da upute dovu Allahu Đalešanuhu za Malika ibn Dinara. To je bio poznati islamski učenjak Malik ibn Dinar koji je tada živio tako kako je živio. I kaže nakon toga, nakon toga ja sam otišao kući, prenoćio i ponovo na ulicu. Sutra dan, hodajući ulicama Bagdada, osjetio sam potrebu za ženitbom. Do tada uopšte nisam razmišljao o ženitbi. Taj dan sam samo o tome razmišljao. I onda sam odlučio da odem kod svakog čovjeka za koga sam znao da ima kćerku na udaju, da je prosim. Međutim, na koja god vrata sam zakucao, bio sam odbijen, jer niko nije htio da uda svoju kćer za jednog razbojnika, pijanicu, griješnika i tako dalje. Vratio sam se razočaran, krenuo prema svojoj kući i onda mi je naumpala pijaca robova. Rekao sam, idem da kupim sebi robinju. Kad niko ne da ženu, ja ću kupiti robinju i osloboditi je. I otišao sam, kupio sam robinju i rekao sam da joj vjenčani dar bude oslobađanje. Pošto nisam imao novca i ona je pristala jer nisam želio imam robinju nego ženu, suprugu koja će biti vjenčana za mene. Tako sam ju radio i nisam se pokajao. Bila je pokorna Allahu Đalešanohu, puno je ibadetila, klanjala, ja sam njenim sebebom preko nje ostavio alkohol, ostavio loše društvo, ostavio grijehe, zavolio dobra djela i nisam nikakvo dobro djelo, bilo malo ili veliko, našao pred sobom i vidio mogućnost da ga mogu rata da ga nisam uradio. Nakon toga Allah Đelešanohu nam je podario dijete, kćerkicu. Ona je bila sva radost moga života na Dunjaluku. Njoj sam posvetio vrijeme kad dođem kući. Njegovao sam je, igrao se sa njom, posmatrao je kako odrasta, kako mi se smije i tako dalje. Pored mene je spavala noću. I jednog dana kad sam se vratio kući, ona je već malo porasla, igrala se sa mnom i ja sam je tako posmatrao s radošću i odjednom je na sred sobe pala i umrla. Ja sam se ukočio od tuge. Srce je htjelo da mi iskoči iz grudi. Prišao sam je, dozivao je. Kćerkice, šta se desilo? Međutim, ona je mrtva ležala. Onda sam je uzeo onako mrtvu i izbezumljen hodao po sobi sa njom. Došla je moja žena i upitala šta se desilo. Rekao sam, subhanallah, ne znam. Ne znam, igrala se predamno i odjednom je pala i umrla. Stavili smo je zatim na pod i onda smo dugo obodvoje plakali. Nakon toga obavili smo dženazu, ukupao sam je i vratio se kući i tek tada se tuga uselila u moje srce. Nisam mogao da spavam ni da jedem. Provodio sam duge besane noći i više nisam mogao da izdržim. Jednu noć dok sam bdio bez sna, razmišljajući o njoj i tugujući za svojom kćerkicu, došla mi jedna misao. Rekao sam, idem se napit. Idem u kafan da se napijem toliko da umrem. I otišao sam. Pio sam, pio dok se nisam onesvijestio. I tako onesvješćen od alkohola pod stolom u kafani sam zaspao. I u snu sanjam sudnji dan. Sanjam sudnji dan, vidim nema nebesa, nema brda. Zemlja se otvorila, ljudi izlaze iz zemlje i idu ka svom mjestu, ka mjestu obračuna pred Allahom Đalešanuhu. Među njima vidim i sebe. Vidim sebe uplašenog, prestravljenog i osjećam jednu vrućinu iza svojih leđa. Okrenuo sam se, okrenuo sam se i ugledao sam ogromnu zmiju kako riga vatru u moja leđa, ide za mnom ja sam potrčao, bježao, bježao i od jedan put se predamnom ispriječilo brdo. Brdo koje je imalo kapije, a na kapijama stražari. I jedna od kapija se otvorila i čuo sam dječji glas kako doziva O Fatima, eno ti babi, vidi ga u kakvom je stanju i spasi ga. I onda sam na kapi ugledao svoju čerkicu. Pohrlila je ka meni, potrčala je, zagrlila me, i rekla, o babo, i počela mi učit Kur'an, kur'anski ajet, ألم يأن للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق Zar nije vrijeme da se vjernicima srca smekšaju kad se Allah spomene i kad se Allahovi ajeti uče, dakle istina koju Allah objavljuje. I ponavljala mi je taj ajet i sure Haš ponavljala, u tome sam se probudio. I kad sam se probudio, još uvijek sam čuo njen glasić. bio sam tužan. A nakon izvjesnog vremena, nakon nekoliko trenutaka, začuo sam glas muezina, hajja ala salah, hajja ala falah, bio je to ezan za sabah namaz. Ustao sam, otišao kući, okupao se na brzinu i abdestio i stigao sam imama na farz namaz. Namaz sabahski je predvodio imam šafija. I u toku namaza učio je ajete kojem je moja čerkica učila u snu. Alam ja'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al haq. Ja sam plakao u namazu. Kao da se to samo na mene odnosi, ni na kog drugog. Kad je imam Šafija završio namaz, kad smo predali selam, okrenuo se prema nama, prema džematlijama i htio je da komentariše ove ajete koje je proučio. Rekao je, Draga moja braćo, Allah Đelešanuhu nas u ovim ajetima podstiče na teubu, da požurimo sa teubom, sa vraćanjem Allahu Đelešanuhu i kaže, upotrebljava izraz elem je'ni, zar nije vrijeme? A znajte da ovaj izraz je'ni dolazi, dakle izveden je od riječi an, el an, što znači sada, sada, kao da je htio Allah da kaže sad se pokajte nemojte dozvoliti da vam prođe ova jedan trenutak, jedan moment vašeg života, jer ne znate, hoćete doživjeti drugi, koji dolazi poslije njega, a da se ne pokajete. Ja sam se iskreno pokajao. Vratio se Allahu Đalešanu. Vidio sam kolika je njegova milost, kako je njegova milost neizmjena prema meni. Nisam bio zadovoljan sa njegovom odredbom, sa smrću svojeg čerke, a to je Allah Đalešanu odredio. On mi je podario, on je uzeo i griješio sam i htio sam u grijehu da okončam svoj život, ali Allah htio nešto drugo. Vratio sam se kući i donio odluku koju sam saopćio svojoj ženi, rekavši joj, spremaj se. Upitala me, a kuda? Rekao sam, idem u Medinu. Idem u Medinu da učim šerijat, da učim islamsku nauku. Otišli smo, rekao sam, nadam se da će mi Allah Đalešanohu zamijeniti moju čerku nečim boljim, za mene i na Dunjaluku i na Ahiretu. I tako se desilo, kaže draga moja djeco. Allah Đelešanu je svoje milosti podario meni nešto bolje. Danas, sinovi muslimana i sa istoka i sa zapada dolaze u Medinu da slušaju moja predavanja i da uče od mene islam. O srce moje, šta je s tobom? Zar ne vidiš ovaj bol? Hiljade rana umetati svakoga dana veći broj hiljade rana umeta svakoga dana veći nakon svega ovoga što smo iznijeli i što ste čuli možemo dakle slobodno kazati da su pokajnici dakle ljudi koji se kaju Allahu koji posle griha najdraži ljudi Allahu dakle da Allah Đelešanu voli tau i navješćemo primjer jednog hadisa u kojem kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem Allah dželešanuhu se više obraduje taubi pokajanju jednog čovjeka nego čovjek koji je krenuo na put sa svojom devom a na devi mu je i voda i hrana i onda u pustinji deva mu se otrgla i odnijela otišla dakle od njega odnijela i hranu i vodu on je tražio i nije mogao naći i onda je legao da umre, da skapa, jednostavno izgubio je svaku nadu. Nakon izvjesnog vremena dok je on u takvom stanju sav izbezumljen, u beznađu ležao, zaspao i probudio se i ugledao je svoju devu pred sobom. I onda od silne radosti izgovorio riječi koje znači širk, ali nije to mislio svojim srcem. Rekao je, gospodaru moj, ja sam tvoj gospodar, a ti si moj rob. Dakle, od silne radosti toliko se obradovao, pa je pogriješio, iako istinski vjerni. Allah Đelešanuhu se više raduje taubi i pokajanju jednog njegovog groba, a iako je neovisan od svih svjetova, ne treba mu to. Allah Đelešanuhu je neovisan, ne smetaju mu ni naši grijesi, niti će njegovu veličinu, njegovu moć povećati naša dobra djela. To samo nama treba, ali govorimo dakle kolika je Allahova milost prema njegovim, prema njegovim robovima kojima se istinski vrati. I ne zaboravite da Allah Đelešanohu također kažnjava ljude zbog grijeha. Kažnjava na razne načine. Šta je drugo istjerelo, poštovani slušalci? Šta je drugo istjerelo Adema i Havu iz dženneta nego grijeh? Šta je drugo uništilo Ad i Semud, narode o kojima govori Allah Đelešanohu u Kur'anu? I šta je potopilo Nuhov narod i Lutov i Šuajbov i Faraona i njegovu vojsku? osim griješenja prema Allahu Đalešanohu. I Allah Đalešanohu za njih kaže فَكُلًّا أَحَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ I sve smo mi njih kaznili zbog njihovih grijeha. Zato se ne čudi ako budeš kažnjen zbog grijeha na Dunjaluku, bolešću, smrću djece, siromaštvom, neuslišanom dovom, strahom, tjeskobom u prsima. Allah kaže أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيُنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ Zašto oni ne putuju po zemlji pa da vide kako su skončali i završili oni prije njih? Zato požuri sa taubom, jer ona znači novi život, istinski život i istinsku radost za tebe. I tako mi Allaha, znajte dobro da ne ima sreće za čovjeka ni radosti bez vraćanja Allahu Đelešanu. A evo ja ću vam navesti samo primjer iz našeg svakodnevnog života. Dakle, ljude, naše savremenike koji se vratili Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Navešemo primjer jednog Jusufa Islama. Vjerovatno ste svi čuli za njega. Prije se zvao Kate Stevens. Poznati gitarista i pjevač, rock pjevač, koji je uživao toliku popularnost u svijetu muzike, u svijetu igre i zabave, da mu nije bilo ravnog u njegovom vaktu. Međutim, nije se mogla njegova duša zadovoljiti time. Imao je i novac, imao je bogatstvo, imao je žene, imao je slavu. Međutim, on je našao sebi utjehu svojoj duši, istinsku razgalu, istinsku sreću našao je u islamu. I kako sam kaže u svojoj biografiji, kad sam uzeo Kur'an i došao u doticaj s Kur'anom i pročitao Bismillu, dakle Bismillahirrahmanirrahim, a ona znači u ime Allaha milostivog samilosnog, rekao sam evo adrese. Evo adrese na koju treba da se javi. U ime Allaha, znači Allah je moj gospodar. Allah je jedini Bog. On me je stvorio. Njega treba da obožavam. I od tada je počeo preokriti mome životu. I od tada tek moj život ima smisla. I vidimo kako danas Jusuf Islam kao daija, kao misionar, dijeluje u svijetu. I ne zaboravite da u Engleskoj vlada Engleska kad god zapadne u krizu da između ostalog konsultuju Jusufa Islama i pitaju ga za mišljenje kad zapadnu u ekonomsku krizu i tako dalje šta bi bilo najbolje da država uradi kako bi izašla iz krizi. A s druge strane uzmimo također i sjetite se a sigurno znate i za njega sjetite se Elvisa Prislija također rok zvijezda nekakva čovjek kojem također od dunjalu kao od ovoga svijeta ništa nije falilo Međutim, zbog tog beznađa, zbog tje skobe u prsima, zbog tje skobe u duši, u životu, koji za njega nije imao cilja, popio je čašu otrova kad se vratio sa svog najboljeg koncerta. Dakle, zar je to život? A Allah Đelešanuhu govori upravo o takvima. U suri Taha kaže وَمَنْ أَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَ a onaj ko okrene glavu od knjige moje, taj će tegobnim životom živjeti. I na ahiretu, na sudnjem danu ćemo ga slijepim proživjeti, kao slijepca. Dakle, zaista ovaj ajet odslikava naše stanje. I kad god čovjek griješi prema Allahu, što se više udaljava od istine, sve veća njegova tjeskoba u prsima, sve više besanih noći, sve manje život ima smisla. I onda ljudi, a posebno omladina, i vidimo danas kod nas, šta se dešava. Bježi od života. Ne može da podnese ta iskušenja. Ne može da se hrve da se bori sa životom. Onda bježi od života. Kakva je to ličnost? Kakav je to čovjek koji traži sebi utjehu i bijeg od onoga što ga čeka u životu u drogi, u alkoholu, u razvratu i tako dalje. To nije ličnost koja se može nositi sa problemima i ne može sutra ponijeti to breme i emanet koji mu Allah Đelešanohu dao jer zaista je čovjek stvoren sa velikom svrhom i ima veliku odgovornost, odgovornost u svome životu. On je halifa na zemlji koji je zadužen da unapređuje život uz Allahovom slijedeći Allahov uputu, slijedeći, slijedeći Islam i tek tada će biti srećan. I čovjek je srećan i zadovoljan onda kad čini dobro, kad čini hajr drugim ljudima, kad je koristan član društva – a ne može tako mi Boga postati koristan član društva dok se ne vrati vjeri. Ono istinski da radi samo dobra djela u ime Allaha Đalešanohu, nadajući se nagradi kod Allaha Subhanahu Wa Ta'ala. Dakle, zato nam je tauba bitna. Jer mi bez Allaha Đalešanohu ne možemo. Ne možemo ni jednog momenta, ni jednog trena. Allah Đalešanohu nas stvorio sa svrhom, podario nam razum, podario nam dušu, taj prirodni, moralni zakon u nama, Kad čovjek učini grijeh, osjeća grižnju savjesti. Kad učini dobro dijelo, lijepo mu je, raspoložen je, veseo je, radostan je zbog toga. Dakle, to je, to je ono po čemu je on vrijedan, po čemu se ističe od drugih. Zato Isa a.s. kaže za sebe, pogledajte kakvi su vjernici, a posebno Allahovi poslanici, za sebe između ostalo kaže da će ga Allah učiniti blagoslovljenim, veđe alenim u baraken, ejne ma kunt, Allah će me učiniti blagoslovnim gdje god budem. Dakle, od mene je samo dobro, samo korist, samo korist. I to je smisao, istinski smisao ljudskog života. Sutra kad se vrati Allahu, kad dođe sudnji dan i bude polaganje računa, onda će se radovati istinski vjernici. Dakle, i zaista ne smijemo gubiti nadu. Ono što moramo učiniti, ono što moramo uraditi, jeste dakle da se sačuvamo širka. Prije svega, dakle, od, od grijeha koje čini danas ljudi, Oni su različiti, a najveći od svih tih jeste širk. A u širk spadaju mnoge stvari. Šta znači širk? To znači pripisivanje Allahu druga, obožavanje nekog drugog mimo Allaha koji te je stvorio i koji jedini zaslužuje obožavanje. Koji jedini zaslužuje obožavanje. A o tome, o Allahu Đalašanhu, ja inša Allah planiram govoriti jednom drugom prilikom, predlažem jednu temu koja bi mogla nositi naslov dokazi postojanja Allaha Đalašanhu. Također u širk spada E, ono što danas ljudi često puta koristi. U širk spada vješanje hamailija, zaklinjanje nečim drugim mimo Allaha dželle Đalešanuhu. Kaže poslanik sallallahu sallam, mena allaka tamimatan faqad ashrak." ko objesi hamailiju u svoj vrat učinio je širk. Učinio. Zatim, zatim raznorazne vrste sujevjerja, e, kao što je gatanje, sihr, Kaže poslanik sallallahu sallam, ko ode sihrbazu i pita ga za nešto, da mu dakle nešto proriči ili nešto zapiši, ne prima mu se namaz 40 noći, 40 dana, a sve je to prisutno, prisutno kod nas, u našem društvu. I nevjerovatno je koliko su ljudi danas u vremenu nauke, u vremenu tehnike, dakle kada je ljudski intelekt dostigo jedan svoj vrhunac, koliko su ljudi daleko od istine. I koliko im ne pomažu sva ta sredstva kompletna ta nauka ne pomaže im ili im slabo pomaže da dođu do Allahove istine. A Allah podario čovjeku razum da bi došao, da bi otkrio istinu, da bi je shvatio i da bi je slijedio i prihvatio istinski. A zatim, pogledajte koliko je koliko su ljudi posebno omladina ogrezla u zinaluku, dakle u bludu, u alkoholu, u drogi i tako dalje. Ja sretam jedan dan, evo navešću, moram navesti ovaj primjer, sretam nekoliko mladića kad sam se vraćao iz džamije, muslimana, mladi, lijepi, zdravi, piju alkohol i već su se opili. Već su se opili. I šeitan kad insan dolazi iz džamije, kad te prepoznaju po, po nekim obilježima muslimanskim, odmah i šeitan nagovara da reaguju, da reaguju i da na neki način pokušavaju da, da te izazovu. Međutim, ja sam im prišao direktno i kažem, kad sam ih poselamio, kažem, momci, šta radite? Ko ste? Šta, kaj mi smo odavde, Sarajeva, muslimani smo i tako dalje i kažem što dozvoljavate to sebi? Tako ste mladi, lijepi, pametni. Zašto sebe upropaštavate na takav način? Zašto pijete alkohol? Zašto koristite drogu? Zašto ne razmišljate o životu? Zašto ne razmišljate, kažete da ste muslimani? Zašto ne razmišljate o islamu? O Allahu i vjeri? Zašto ne čitate Kur'an? Vi ste jučer bili na braniku vjere ovdje, u Bosni i Hercegovini. Jučer ste položili težak ili možda teži ispit od ovoga, a sad padate. Sad nevjernici zavode našu omladinu. Madiće i djevojke po diskotekama dali su im mogućnost razvrata raznih vrsta, raznih vrsta. I omladna se tome odaje ne razmišljajući onome što radi i ne razmišljajući o posljedicama, a one su katastrofalne. Zato učinimo teubu Allahu Đelešanohu i vratimo se Allahu iskreno i ne gubimo nadu u Allahu milost, jer Allah zaista oprašta sve grijehe. Dakle, ne samo to, nego ja bih želio skrenuti pažnju na kraju, na još jednu vrlo važnu stvar, a to je da šeitan dakle, priđe čovjeku s te strane i kaže e, ti se pokajao od bluda, recimo, neš više točni, a međutim i dalje piješ alkohol. Kućeš onda, dakle, moraš se pokajati za ovaj grijeh i za onaj grijeh i tako dalje, jeste. Međutim, Allah Želešanohu prima pokajanje kad god se čovjek vrati Allahu i ne znači ako čovjek nakon te obe ponovo upadne u grijeh da je sve propalo. Da je sve propalo. Ne, ništa nije propalo, ništa nije izgubljeno, već se treba brzo vratiti. Vratiti se Allahu Đelešanu, vratiti se, na, jer svaki čovjek posrči. Ali je važno da čovjek kad posrne, kad skrene s puta, da se brzo vrati, a ne da ostaje, da ostaje u jarku, da ostaje pod putu. Kaže poslanik sa selam, nema ni jednog čovjeka koji počni grije, pa se onda očisti, dakle abdesti i klanja i zamoli Allaha da mu oprosti, a da mu Allah neće oprosti grije. Zato molim Allaha dželle Đelešanuhu da nam omogući da se vratimo iskreno Allahu, da se vratimo pravom putu, da učinimo iskrenu taubu, da se ne vraćamo grijesima. Molimo Allaha da nam omili Islam, da budemo istinski vjernici u našem životu i da naš život izgradimo na tim temeljima, na temeljima Allahove objave, da nam podari zdravo potomstvo, zdravu porodicu, da nas učini korisnim članovima uh, društva i da budemo od onih koji će druge upućivati i pozivati u jedino ispravnu vjeru, a to je islam. Jazakumullah, hajde, subhanakallah, hamdik, ašhadu, o srce moje, šta je s tobom? Da nisi kamen studeni, poklanjaš vrijeme nemaru svom. Za čime kucaš, kaži meni, o srce moje, šta je s tobom? Za čime kucaš, kaži meni, o srce moje, šta je s tobom? O srce moje, šta je s tobom? Dušmani tvoju krv ti piju, smiješ se, a ne plačeš Razmisli malo kuda ideš, smiješ se, a ne plačeš Razmisli malo kuda ideš, o srce moje šta je s tobom, da nisi kamen studeni, poklanjaš vrijeme nemaru svom, za čime kucaš kaži meni, o srce moje šta je s tobom, Za čime kucaš, kaži meni, o srce moje, šta je s tobom? O srce moje, šta je s tobom? O srce moje, šta je s tobom? O srce moje, šta je s tobom? O